Para acá, mueve ese culo para acá. Para acá, dale, échate para acá. Para acá, llueve dinero para acá. Catch, catch. Vámonos para la perpare. Para acá, mueve ese culo para acá. Para acá Dale, échate pa' acá, para acá. Llueve dinero pa' acá. Cash, cash. Vámonos pa' la Ya, ya, ya aplaudé como una foca. De ver tanto billetes te me boca. Y muévelo, muévelo, mami, te toca. Te meto una mola y te me vuelves loca. Me mira, me mira y se toca, se toca. Me dice que fume y que no huele coca. Le miro la champaña por encima, Dice que se la funda y no hay quien la coja. Yo quiero un privado, ¿Cuánto es para mí. Te quiero ver brincando aquí encima de mí. Moviendo ese culo solo para mí. Lo que a ellos no le hacían me lo Para acá, mueve ese culo para acá. Para acá, dale, échate para acá. Para acá, llueve dinero para acá. Catch, catch. Vámonos para culo pa' acá, para acá, dale, échate pa' acá, para acá, llueve dinero para acá, cash, cash, vámonos pa' la tarde. Billetes 50, billetes de 100 por todo tu bares, Tú traes tu amiga, y yo traigo la droga y privado del bar, Vente botella, no te preocupes que yo pago la cuenta. Yo solo quiero relajarme contigo y ver que tú te inventas. Conviértete en un quiero ver brincando aquí encima de mí. Moviendo ese culo solo para mí. Lo que a ellos no le hace, házmelo a Para acá, mueve ese culo para acá. Para acá, dale, échate para acá. Para acá, llueve dinero.